Să-mi spune, să-mi spune. Nu mai dansa și cântă mai frumos. Cântă multă mare, sală pe mare, sală pe mare. Multe lume, că seamănă și cu mine, că seamănă și cu mine. Te tot patru pe alte, să nu să te E da tine, te te tarte. Gata, mano. Vai não Adami todo batata. Na frente, arrepita! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, ta ta ta ta ta Jeg som rides med mig jo da da da da Jeg som rides med lilla house Så det er så tog lam At det vet du med dem At det er den der sunt cel mai bogat din lume. Că rămâne numele, mai... Ce? Nu te mai dansa! Am frumoase zilele, că rămâne numele, că rămâne numele. te la vârstă, ale, să-ți hăpățești. Hello, Tito, hăpătată, tăzăpă de ficiu. Tu te la vârstă, ale, să-ți hăpățești. Am tot, pe tată, Bravo! Nu mai dansa, și cântă mai frumos. Da, da,